ויהי כשמו אל המלך הגדול אליפורני כי מת אחיו, כי הכוהו בני ישראל, וישב ממנו שבי, ויחר אפו ויצעק צעקה, גדולה ומרה עד מאוד, ויאסוף את מחנהו עם רב כחול, אשר על שפת הים לרוב. Vayiruven Israel ki hit ba'ashu. Im ha'melech aliforni. Vayiru me'ohod l'nafshotam. Vayivenu. Ir metzudot. Bechol Yehuda virushalayim. ויחינו שלח ומגינים לרוב, ויחזיקו את בדקי חומותם, ויעשו מגדלות לתת בו אבנים גדולות, ויתנו חיל ואנשי מלחמה בכל עיר ועיר ובירושלים, ויקרו צום, ויתפללו אל אדוני. ויעל אליפורני ירושלים ובכל חילו איתו ויראו ישראל כי רב מאוד מחנהו ויראו מאוד ובכל יום ויום מתהלך סביב החומה עם שריו ופרשיו שלישיו ורכבו ויריעו תרועות גדולות לירעם ולבהלם כה עשו ימים רבים אלוהים. ויאמר איש ישראל מעל החומה, ויצעק הושיע אדוני המלך קרתה בריתך איתנו ונשימה אותך למלך לא נחשב כסף וזהב למאומה אך יהיה לנו למשען ובוא העירה ומלוך עלינו ואנחנו יחדיו נשתחווה להדום רגליך וידבר עליהם יהודית קול גדול, הלא אתם בית ישראל, המיתם עמי, ואת דם אחי אבקש מידיכם, אם ייתן איש את כל הון ביתו, לא יציל אותו מידי. והכרתתי את ערי ארצך, והרסתי את כל מבצריך, ועשיתי באף ובחימה, ונקה לו אנקקה, למען תיתי אותך למשל ולשריקה, וחרפת עמי תישאו, לא אשוב אל בית מלכותי, עד עשותי המזימתה. ואת אשר נשבעתי אקיימה, לא אשיב חרבי מדם, ונקם אשיב לצרי. ויען האיש דובר, אל יתהלל חוגר, כמפתח. ואני באדוני אצפה, אוכי לה לאלוהי אישי.